Banje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuri no mutaga nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu ahamagarira abajeje intwaro zo hasi kugwiza amahimiriza yo gufashanya Evariste ndayishimiye yabishikirije mu gihe ariko aratanguza icese inama rukokoma igira gatandatu y'umugwi w'igihugu ujeje gushigikirana umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire y'uburundi n'andi makungu amenyesha ko ingingo yaoni oni gukura uburundi mu bihugu birangwa mu mutekano muke ngo ari kigaragara ko amahoro n'umutekano mu burundi bitsimbataye umushikiranganji Albert Shingiro akaba yabishikirije mu kiganiro ku nama gica kuri radio isanganiro sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa handi abana ikaze mu idonido ry'ano makuru duhera mu gisata cy'imibano abajeje intwaro zo hasi basabwa kugwiza amahimiriza yo gufashanya mu kibano kubo barongoye nakamo baterwa n'umukuru w'igihugu igihe yatanguze icese inama rukokoma igira gatandatu y'umugwi w'igihugu jeje gutegekaniriza umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye amenyesha ko hamwe gufashanya wogirwa mugenzo nkuko vyamye mu barundi baho hambere kazoza ngo koba keza tumutega leta y'uburundi yarashizeho umunsi wo gushigikirana kugira abantu basubire ku muco wa kera wo gufashanya mu barundi ariko kandi ngo hagwizwe imigambi yo gufashanya abantu bose bashigikirane uno munsi ndasubiriye guhimiriza abajejwe intwaro ku mitumba ngo bahimirize abanyagihugu kugira uwo mugenzo wo gufashanya wamye uranga abakera usubireho abavuka komine baba canke bakorera kure y'iyo baba nabo nyene bafashe muri uwo mugambi kandi babere akarorero abandi gutyo inguvu zashizwe mu gutegura uwo munsi wahariwe gushigikirana wabaye mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi zoca zishyirwa hamwe n'izo gutegura munsi wahariwe ikomine wabaye ku ndwi ya mbere y'ukwezi k'umunani uwo munsi wahariwe gushigikirana uzoruhimbazwa mu ikomine buca canke haraye hahimbajwe umunsi wahariwe ikomine bivanye n'ingene ikomine komine yose ibitunganije kugira ivyo birori zitabwe ku bwinshi n'abahavuka umugambi wo gutegekaniriza uraturaba twese naho atari ku rugero rumwe umunsi urizina uwo mugambi twese uzotugirira akamaro Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu yaremeje integuro y'itegeko rifuta sentare rwanye giturire maze ububasha bwayo buhabwa sentare nkuru z'igihugu na sentare zisubiramo imanza mu cegeranyo c'iyo nama umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo amenyesha ko iryo tunganywa rishasha rifise akamaro kurusha tumutega biri Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi integuro y'ibwirizwa riha gushasha ububasha sentare igwanya igiturire na paraki nkuru iyikukira rigasubiramwo itunganywa ry'igipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya igiturire iyi nteguro ije kwerekana inzira nshasha ya leta mu kugwanya igiturire mu gusubiramwo ingene ibisata bijeje kugwanya igiturire vyubatse kugira ngo ubutungane mpanavyaha bwo kugwanya igiturire bwegere ababwitura bose ugukuraho sentare irwanya igiturire ububasha yahorana bugahabwa sentare nkuru z'igihugu na sentare zisubiramo imanza bigaragaza ko ari bwo buryo bufise akarusho kurusha nkako naho ubushikiranganje bw'intwari ibereye ibyo bisata byahora bikukira butakiriho urabya ingene leta yubatse ubu ishaka ryo kugwanya igiturire riracari ryarindi kugira ngo iyo ngeso yo kurwanya igiturire igwanywe koko iyi nteguro irashyiraho ibisata bigwanya igiturire muri paraki zitandukanye na paraki nkuru ku ruhande rumwe n'ibisata bigwanya igiturire muri sentare nkuru z'igihugu no muri sentare zisubiramo imanza ku rundi ruhande kugira ngo ingeso y'igiturire ihanwe koko ibisata bijejwe gutohoza bifise uruhara ntangere nico gituma igipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya igiturire ari naco cashinzwe ico gikorwa co kugira amatohoza gikeneye naco nyene gutunganywa gushasha kugira ngo gikore neza kandi umwitwariko wa leta akaba ari ukugira igipolisi kimwe gikorera hamwe inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yatanze intumbero zikurikira intumbero ya mbere gukuraho sentare irwanya igiturire ububasha yahorana bugahabwa sentare nkuru z'igihugu na sentare zisubiramwo imanza intumbero ya kabiri guha igikorwa c'amatohoza igisata kidasanzwe kijejwe kugwanya igiturire ariko kikaba mu gipolisi c'inyamiramabi uyu akaba yari Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi inyuma y'akaruko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Isanganiro Isanganiro Iradi yiduhu Isaa zitandatu zirarenga ko iminota mirongo itatu n'ibiringa muri studio za radio isanganiro nkayibutsa ko ano makuru mushobora ikibiri ikibiriraho muciye kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orena g ingingo y'inama ya oni jeje umutekano yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu vya mavyigwa niyo nama ngo ni kimenyetso gikomeye cyo kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu byashikirijwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mu kiganiro ku nama cha radio isanganiro ambassadeur Albert Shingiro akabona ko n'ubumwe bwa Buraya bugiye gukura ibihano bwafatiye u Burundi tumukurikire asubirwa mu Kirundi na Omel Duwayo de euh, kugira igihugu kije kuvyigwa n'inama ijejwe umutekano ya oni ico euh, gihugu kiba gishobora ubwa mbere guhungabanya amahoro n'umutekano ku isi ubwa kabiri ibihugu bihurikiye muri ubwo rwego nivyo bibona ko ico gihugu kija mu vyigwa ko muri ico gihe murumva ko ingaruka ziba mbi cyane kuko euh, n'abanyamitahe baba mu bindi bihugu babanza kubaza ingene muri ico gihugu ibintu vyifashe bakana bakanatinya kuzana imitahe yabo mu Burundi Uburundi bwari bwarasabye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu gukugwa kuri urwo rutonde ubu twibaza ko iyo ngingo yafashwe na ONU yerekana neza ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi igihugu gishobora gutera iyindi ntambwe dufise itujyana ku iterambere rirama Kubw'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yari umutumire muri ico kiganiro iyo ngingo ngo nakajyo keza kuri leta ko guhangana n'intambamyi kugira ihangane n'ibibazo by'iterambere tumukurikire ano maji yakabayegeranijwe na Moise Misago leta bero kazi yo responsabilizera guverinoma na karyo keza kuri leta na cyane cyane ko ari leta nshasha igihugu cy'u Burundi cyatanguye kwigwa n'inama y'umutekano ya ONU mu kwezi kwa mukakaro ibihumbi cumi na gatanu ugerageje kuraba kuva mu mwaka wa cumi na gatanu gushika ubu hari byinshi byahindutse ubu inzego z'igihugu ziratekanye novuga yuko leta nshasha yofatira kuri ako karyo kugira ihangane n'intambamyi zayo mu by'iterambere ni ubutumwa bukomeye kuri muri leta kubera ko intambamyi ziracyari nyinshi ariko kandi na nakajyo ko kwereka leta ko hambavu yo kunywanisha abanyagihugu leta itegerezwa gutangura guhangana n'ibibazo by'iterambere n'iby'agateka kazina muntu ariko kandi na nakajyo ko kwereka leta ko hambavu yo kunywanisha abanyagihugu leta itegerezwa guhangana n'ibibazo by'iterambere iby'agateka kazina muntu hamwe no kurwanya igiturire nivyo intambamye ziracyariho ku bwanjye na kajyo ntangere ubu leta itegerezwa kumva ko itegerezwa gutorera inyishu ivyo bibazo leta yofatira kora ako kajyo k'imigenderanire n'ayandi makungu kugira ihangane n'ikibazo cy’ubukene. mu gihugu gikenye ntibikunda ko agateka kazina muntu kubahirizwa kuri ivyo nuko kuri uno munsi nga mu gisagara ca Bujumbura hatunganijwe imyerekano yo gushima iyo ngingo iherutse gufatwa na ONU yo gukura Burundi ku bihugu birangwamwo umutekano muke Nkuko nari nababwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ubushikiranganje bw'umutekano buri yamiriza ihohoterwa rimaze iminsi rikorerwa abana umuvugizi w'ubwo bushikiranganje amenyesha ko mu vyigwa vyakoze vyerekana ko abana bakuze bahoterwa aribo baheza bakavamo inkozi z'ikibi muri kazoza Pierre Nkurikiye agahanura abavyeyi ko hari ubundi buryo bwishi bwo guhana umwana utarinze kumukubita tumukurikira kubijanye n'ibi bihano byagiye biribonekeza byaho ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuze usanga bariko barakubita abana kujya kw'inka atwagira twibutse yuko eh, igihugu e, cy'u Burundi guhera muri myaka za mirongo icenda cyamaze gutera igikumu ku masezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu menshi harimo n'amasezerano mpuzamakungu yubahiriza eh, agateka k'umwana aya masezerano rero arabuza cyane abana bakuzwe bahohoterwa baribwa umutima aribo baheza bakavamo izindi nkozi z'ikibi mu myaka iri imbere kuko hajya umwana ikintu cyose twebwe abakuze cyane cyane abavyeyi dukoze aba ariko aragifata ku mutwe uyu akaba Pierre Nkurikiye no muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano imbere yuko tubabwira amakuru bavugwa amakungu tubanze tubabwire ino nkuru ivunaguye ivugwa mu nkino kuri no wa gatandatu haraza gukinwa inkino zo mu cicaro ca mbere umupira w'amaguru Primus League ku igira cumi na kane ku kibuga cyitiriwe intwari mu kanya igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu umugwi w'igipolisi wa rukinzo ukaza kuba wakiriye umugwi wa reserefa wariya mu ntara ya bubanza ni mu gihe kuri icyo kibuga nyine igihe cy'isaha icumi umugwi wa buja city wa hano mu gisagara cya bujumbura uza kuba wakiriye umugwi wa musongati waje uva ariya mu ntara ya gitega na ariya mu ntara ya makamba umugwi wa egre noir de fighters uza kuba wagendewe n'umugwi wa kayanza united wo muri iyo ntara ni mu kumusi ku munsi w'ejo hategekanijwe urukino ruzobera kuri stade intwari aho umugwi wa Brun muri sport dynamique w'igisirikare uzobikuratana mu mitwe n'umugwa wa Vitalo FC ni mu gihe kuri ico kibuga nyine umugwa Atletico Academy kuzotana mu mitwe n'umugwa w'igisirikare wa Muzinga ni mu gihe ari mu ntara giteka ku kibuga citiriwe ingoma umugwa wa Royal FC uzowakirira mu mugwa Olympique Star mu gihe hariya ku kibuga kiri muri commune ya Buganda umugwa Bumamuru uzotana mu mitwe n'umugwa wa Flambeau du Centre mu gihe ya ku kibuga urukundo mu ntara ngozi umugwa wa Message ngozi uzowakiriye umugwi wa Interstar mukanye sase amakuru yo makungu amakuru yo mu makungu ariko rero imbere yuko tubabwira amakuru avugwa mu makungu nuko abadandaza bakorera nyuma y'ahahoze isoko nkuru mu gisagara ca Bujumbura e, mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bakira neza icyumviro cishirwa cishira hamwe cishyiramo y'amabanki mu Burundi yuko ico kibanza kigiye gusanurwa bafashanije na leta tubakwirikire bamwe mu waganiriye na radio isanganiro twebwe icyo cyumviro cya leta n'amabanki co dufasha kubera natwe twokora neza kubera ubuyu urabona dukorera ahantu mengo nta bantu bariho urabona isoko hari abantu baba bahari abakiriya baragiye ubwo uyu mugambi ugenze neza ndibaza abantu boca bagaruka natwe tugakora tugatera imbere tugereranije nka twebwe tudandariza ngaha urabona kenshi haraza amakamyo agapakira ibintu ngaha aye akazana no kuzana abadandaza batoya bakaronka n'abadandaza bakuru bakaronka rero ubuye nta kamyo zikizana ibintu ngaha barabona ko ati abantu bahari bakurikiriye abantu bari numva rero uyu mugambi ugenze neza natwe tubatorera ku yoko nibaza ahanini twese ntituzoshikirwa mugabo bayubatseho byo byiza n'utagira agataha azofuma arondera uwagurana kugira ngo nawe aronke ukuntu yiyungunganya iyo novuga ko ari iterambere ryiza kugira ngo basubire bubake iryo tuzofunguka yuko turosa dukorera twugama akazuba imvura iguye itatunyagirira ibintu ngaho imvura irashobora kutunyagirira ibintu bigasanzara bigapfa nabi ugasanga ibintu ibintu byapfuye kubera turi kudukorera hanze ariko bayikoze urumva ko hariho akarusho tuzoba twungutse kinini amugezi agaca bujumbura turakeneye isoko ya bujumbura ko gukora ukuri kwamye kugira ngo abenegihugu basubironke ibyashara nk'uko byamye na cyane cyane ko leta ubu itanga ku mashyirahamwe ku makoperative ingurane mu buryo rero ingurane zitanzwe mu makoperative harimo amakoperative ashobora kudandaza rero amaze kudandaza ni hahandi baca baronka ibyashara hafi bakaronka ibyo bashobora kuja kudandaza mu bindi bindi bihugu bivuye ngaha cyangwa bakabizana hariya kubeye nziza kugira ngo natwe tuce tubironga rero isoko ya bujumbura yubatswe gushasha twebwe abadandaza byatugirira akarusho ahubwo abanyamabanki hamwe boja hamwe na leta cyane cyane ko ari leta mvyeyi na cyane cyane ko umukuru w'igihugu yavuze ati twebwe tubabere abakozi abasuku ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu rya jambo ryiwe yari yashikirije yuko agiye kwitaho abarongoye twebwe twamushimira cyane Ano makuru nk'uko nari mpejeje kubibabwira tuyarangirize mu yavugwa amakungu wa mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo inyuma yaho president w'ico gihugu Felix Tshisekedi ahagarikiye amasezerano y'ubumwe yarafitaniye nuwo yasubiriye kurongora ico gihugu Joseph Kabila vyatumye ibikorwa by'inama shinga mateka bitagenda neza biturutse nuko bamwe mu bashinga mateka bayoboka Joseph Kabila base gusinya ku rwandiko rwo gushira mu ngiro ayo masezerano nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradio yabongereza ABC uko kutumvikana kurangwamo hagati ya President Felix Chisekedi na Joseph Kabila byatumye abanyagihugu b'abakongomani batabona kazoza k'igihugu cabo nkuko babandanya babishikiriza babicishije ku buhinga ngurukana bumenyi muri ico gihugu muri leta zunzumwe za America naho Eh, mu gihe hasigaye iminsi mike Donald Trump aramuswe ico gihugu muri kino gihe arangize ikiringo ciwe nuko butegetsi bw'uwo mukuru w'igihugu aherutse gutsindwa mu matora na Joe Biden uriko buracira imanza zo gupfa bamwe mu banyororo bafungiwe mu busho butandukanye bwo muri ico gihugu nkuko tubandanya tubisoma ku rubuga rwa BBC Afrique abantu batanu nibo bategekanijwe kuzonyongwa mu ndwi buca dutangura nino nga duce turangiriza amakuru twariko turabashikiriza kuri no mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza abiri ndabashimire na zanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya uwundi intoreka gushimira ni Elia Kadogo yari karatuma amajwi abashikira nga iwanyu atatunenge ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya mugira ibi byiza muherereye na gahwani